до звеличання святого Христа, може, не рівна їй знанням, зате рівна серцем і куди вища силою тіла та волі. З його поведінки вона відчула ніжність, цю чарівну ніжність сильної людини у відношенні до слабших. Він не давав себе обманути, беріг своє життя, обстоював свої бажання як слід, хоч міг був взяти її Анну збройною силою, пограбувати город а морську ліхтарню Буколеону прибрати трупами її обох злочинних братів. Усміхнулася, а вираз гордощів промайнув по її лиці. Пробі, якщо така воля Божа, я буду егерією цього нуми, сказала до себе. Западав вечір. На тлі червоних хмарок чорніли сім веж гептапіргіону, а на золотий ріг падали криваві відблиски. І в ту мить згадала Анна погрозу Василії, тоді передала своїй довіреній служниці квіточку, яку мала на грудях, і казала їй квіти врази за осторогою передати комусь із прибічників князя. Володимир мав час скористатись з остороги. Палати візантійських кесарів стояли на самому півострівці між Золотим Рогом і Лукомор'ям і не творили одної будівлі, ані цілості. Магнавра і Хальке, Дефне, Порфіреон та Буколеон складалися з безлічі менших палаток, літнівок, альтан, садів, квітників гаїв, травників, водограїв, портиків і колонад. Явні та криті над і підземельні проходи сполучали ці частини із собою, з церквою Святої Софії, гіподромом та пристанню. Кожний куток мав тут свою історію, часто навіть криваву, мав і свої таємниці. Розгарячкована уява царівни наповняла тепер все те вбивцями, які напосідалися на життя її героя. На сході почервоніло небо, кров завела фіолет досвідків а на їх тлі з темряви кущів виринув велетень, який вільним кроком наближався до неї. Це Беса смайнула думка в першій хвилині. Ось він прийде і кине мені до ніг відрубану дорогу голову. Але ні, це не ведмежі кроки і заврійця. Це тихий рівний хід. Хід його. Ах так, це він. зірвалася з лавочки біля психеї і підбігла до Володимира. Цим разом з його плечей спадала пурпурова, соболем облямована мантія. На голові блищав крилатий шолом, на грузях золотистий панцир та самоцвітами саджений хрест. Тільки очі, добрі очі батька, в яких хвилинами займалися вогники палкого почування, тільки вони залишилися ті самі. Ти живий і здоров? зірвалося з уст швидке поривисте питання. Він не відповідав, тільки могутньою рукою пригорнув до широких грудей струнку дівочу стать. Здоров, завдяки тобі, Анно. Гостинна спальня Буколеону сплила кров'ю, та не моєю. Ох, то ти не послухав остороги, навпаки, послухав. Але невже ж я мав тікати перед душогубами, маючи в руці меч? Не варт життя той, хто не вміє його боронити, не варт бути володарем, хто не має сили і спромоги покарати злочин. Звільно нахилювався до спаленілого личка царівни, доки уста його не діткнули білого чола. Отак, додав не варт цілунку той, хто не вмів найти шляху до своєї вибраної. Анна здригнулась злегка під цим дотиком, але не виривалась із обіймів, їй здавалося, що ці обійми саме створені на те, щоб вона мала безпечну охорону. Довгу хвилину вдивлялися в себе, в кінці заговорила вона. Ти не повинен був наражати себе, раз я остерегла тебе. Це ж був знак, що мені залежить на тобі. Там був Бесос, це страшний чоловік, якого бояться навіть боялися, дитино, поправив жартом Володимир. Бог покарав його оцією рукою. Твої брати матимуть нагоду відправити другі похорони. Ах. скрикнула Анна, а її очі засміялися. Ти страшний чоловік, Володимире, і недаром бояться тебе у світі. Чи й ти боїшся, Анно? Я? Ні, я боюся тільки за тебе. Не бійся, дитино. Життя одне і смерть одна у світі, і любов одна, принаймні у жінки. Невже ж ти любиш мене, Анно? спитав. Не знаю. Нема у мене матері, ні повірниці опікунки, а у братів моїх нема зрозуміння для мого серця. Цієї ночі я не могла спати, а жура про тебе томила мене зморою. Тепер я радію, що ти тут, і вже нічого не боюся. Це любов, Анно. І він поцілував її вуста. Книга друга земське та дружинне боярство. Відсутність Великого князя небагато змінила у зовнішньому вигляді Києва. Як і досі, крутими вулицями города пропливала безконечна течія людей, піших та верхи, підводами, а на Подолі через руки купців перепливали достатки. День у день горіли на берестовому жертовні вогні, та запашні дими обгортали золоту голову Перуна під капищем. Сотні та тисячі народу приносили свої жертви княжим богам на те, щоб вони опікувалися землею, скотом, ріднею, оберігали їх від наїздів вогню, пошисті, повені, та щоб своїм покровом берегли сонця руської землі, князя. Не було вже варязької дружини, та цю недостачу відчували тільки їх власні земляки. У киян небагато було діла з заморськими купцями, і серед велелюдного города вони зовсім губилися. Доми на Берестовому, де вони жили раніше, не стояли порожні. Мстислав, за порадою Добрині, покликав молоде боярство під стяг князя, і то не тільки з дружинних, але й з земських бояр, яких досі накликавши ніхто хіба в ополчення проти поганих або ятвягів. Окличники пояснили боярам, що для оборони княжої влади та рубежів руської землі